Šī patiesība attiecas uz visiem dualismiem, jo realitāte ir viena. Nav divu realitāšu. Realitāte nav ne skaista, ne neglīta. Nevar būt ne runas par salīdzināšanu, jo jebkas cits, izņemot realitāti, neeksistē. Tāda realitāte ir vienīgā, un citu realitāšu nav. Tad kā tu vari salīdzināt, kas ir skaists un kas neglīts, kas labs vai slikts, kas dievišķs vai kas vēlnišķs? Nē, eksistē tikai viens. Visi dalījumi rodas prātā. Tu saki, ka viens cilvēks ir labs, bet kāds cits slikts. Tu domā, ka kāds ir svētais, bet kāds cits grēcinieks. Tās visas ir projekcijas un interpretācijas. Tieši tāpēc ebreji uzskatīja Jēzu par noziedznieku, bet kristieši viņu uzskata par Dievu vienpiedzimušo dēlu, par dižāko būtni, kāda jebkad staigājusi pa zemes virsu. Savukārt ebreji uzskatīja viņu par sliktāko, par grēka iemiesojumu. Kad tie sita viņu krustā, tad sita krustā ne jau viņu vienu. Abās pusēs viņam atradās noziedznieki. Krustā sita trīs cilvēkus uzreiz. Jēzu notiesāja kā noziedznieku. Un ne tikai tas. Katru gadu Romas ieceltajam vietvaldim bija tiesības vienu notiesāto apžēlot, atbrīvot no nāves soda. Krustā sišana gaidīja četrus cilvēkus – Jēzu un vēl trīs citus. Šie pārējie trīs bija slepkavas, bet, kad vietvaldis teica ebrejiem, es varu atbrīvot vienu no šiem cilvēkiem, viņš domāja par Jēzu, jo viņam šķita, ka Jēzus ir bez vainas, gluži kā bērns. Viņu nonāvēt būtu vienkārši netaisnīgi. Vietvaldis nebija ebrejs, viņam bija atšķirīgs viedoklis – Viņš attiecībā uz Jēzu nevarēja projicēt to pašu ideju, ko ebreji. Viņš nevarēja saskatīt slikto, ļaunumu. Viņš runāja ar Jēzu un saprata, ka viņš ir vienkāršs cilvēks. Varbūt pārāk drošprātīgs, varbūt pārdrošs savas nevainības dēļ. Varbūt viņš bija izteicies metaforās, bet nedomāja neko ļaunu. Dziļi sirdī Vietvaldis domāja, ka ebreji lūgs apžēlot Jēzu – Bet nē, ebreji nelūdz atbrīvot Jēzu. Viņi izvēlējās noziedznieku, slepkavu. Baraba bija viņa vārds. Viņi nolēma, ka jāatbrīvo Baraba, bet Jēzus jānogalina. Jēzus mira kā noziedznieks. Kas notika? Kāpēc viedokļi par Jēzu ir tik atšķirīgi, tik diametrāla pretēji? Ne jau Jēzu ir problēma. Problēma ir prāta interpretācijā. Tu kādu sauc par labu, un kādu par sliktu, bet vai esi kādreiz padomājis, kas tas labums ir? Vai vari to definēt? Vai kāds jebkad to ir spējis definēt? Viens no gadsimta izcilākajiem loģiķiem, Dž. E. Mūrs, ir sarakstījis grāmatu. Tās nosaukums ir Principijā etikā. Viena no retajām grāmatām, kas ir tik dziļa, tik loģiska. Viņš sāk ar jautājumu, kas ir labais. Tādi diži cilvēki kā G.E. Mūrs dzimst reti. Šajā gadsimtā jūs neatradīsiet nevienu citu, kuram būtu tik vērīgs un dziļi domājošs, pētījošs prāts. Viņš sāk ar jautājumu, kas ir labais? Un viņš pabeidz grāmatu sakot, ka labais ir nedefinējams. Visā grāmatā viņš rūpīgi pēta šo jautājumu no visām iespējamām pusēm – Izmēģina daudzus ceļus, lai piekļūtu labā noslēpumam, taču bez panākumiem. Un secinājums ir šāds. Tu vari norakt visu kalnu un neatrast nenieka peli. Labais ir nedefinējams. Tas, ka labais ir nedefinējams, ir bijis zināms vienmēr. Bet jautājums ir, kāpēc labais ir nedefinējams? Kāpēc skaistais ir nedefinējams? Tas nav definējams, jo neeksistē pasaulē kā fakts. Tā ir interpretācija, atkarīga no prāta, gluži tāpat kā patika un nepatika. Kāds sacīs, man patīk šī puķe, bet tu vari teikt, ka tev tā nepatīk. Nekādu nesaskaņu šeit nav. Mēs zinām, ka patikas mēdz būt atšķirīgas. Ar skaisto ir tāpat, kā ar patīk un nepatīk. Ar labo ir tāpat, kā ar patīk un nepatīk. Tie pasaulē nav kā fakti. Tu šajā faktā ienes savu ideju, un starp tavu ideju un šo faktu dzimst nozīme. Tu saki, ka kaut kas ir skaists. Tas atbilst tavai idejai par skaisto. Bet tava ideja nav universāla, tā ir tev personiska. Tieši tāpēc Sūfija apgalvo, ka visas zināšanas ir personiskas – Nav zināšana, kas būtu bezpersoniskas. Viņi apgalvo, ka visas zināšanas ir daļējas. Nav zināšanu, kas būtu visaptverošas, objektīvas. Nevar būt. Tikai tāds cilvēks kā Buda, Jēzus, Muhameds ir visaptverošs. Bet tad viņam nav nekādu zināšanu. Viņam nav jāinterpretē prāts. Viņš skatās uz realitāti. Viņš vienkārši vēro, Viņš neatiecina nevienu ideju uz realitāti. Viņš ir pasīvs. Viņa prāts nav aktivitāte. Viņš ir modris, taču vienkārši uztverošs. Viņš neprojicē. Tāda ir atšķirība starp budas prātu un parastu prātu. Parasts prāts ir aktīvs spēks. Tas nav kā spogulis. Tas nav tāds, kas tikai parāda esošo stāvokli. Nē, tas aktīvi ietiecas tajā. Tas ienes realitātei pats savu ideju. Tas iekrāso realitāti piešķirtai formu. Tas piešķir realitātei formu, kuras tajā nav un kuru ieviesis prāts pats. Lūk puķe. Prāts saka skaista. Taču te ir tikai puķe un nekā no skaistuma, nekā no neglītuma. Te ir kalni. Nekas skaists, nekas neglīts. Tie vienkārši ir. Esamība vienkārši ir Tā nav sadalīta. Prāts nāk ar savām zināšanām un to sadala. Un tu tikai turpini tādā garā un nekad neuzini, ka tevi ieskauj smalka siena. Šīs sienas dēļ tu nevari piekļūt realitātei. Ir jākļūst pasīvam. Atceries možam, bet pasīvam. Tā ir meditācijas definīcija. Esi mošs, bet pasīvs. Viendien kāds man atsūtīja mazu karikatūru. Man tā patika. Divi cilvēki, varbūt kaimiņi vai draugi, viens saka otram. Dzirdēju, ka tavs dēls ir sācis meditēt. Otrs saka, jā, viņš ir sācis meditēt. Un es domāju, ka tas ir daudz labāk nekā sēdēt un neko nedarīt. Taču tā ir meditācijas jēga, vienkārši sēdēt un neko nedarīt. Ja tu kaut ko dari, tad tā nav meditācija. Mošs bet pasīvs. Dzeņš saka, rāma sēdēšana, nekā nedarīšana, pavasaris pienāk un zāli izaug pati. Nekas nav jādara, jo kad tu kaut ko dari, tu jau esi citur. Tiklīdz tu kaut ko dari, tu jau esi izmainījis realitāti. Tā vairs nav tā pati. Nedari neko. Vienkārši vēro, esi mošs, bet pasīvs. Apzinošs, neko nedarošs, mierīgi sēdošs. Piepeša realitāte ir te, prāts ir atmests. Kad tu atmet prātu, tad tu uzzini, kas ir reāls. Prāts tev neļaus uzzināt realitāti, jo prāts rada pats savas halucinācijas. Reize strādāju par pasniedzēju universitātēm, kādā tālā Indijas nostūrī. Es dzīvoju kopmītnēs un dalīju istabu ar kolēģi. Ļoti lēnprātīgu, labsirdīgu cilvēku. Vienkāršu. Tad pienāca Holī, jeb krāsu festivāls, un viņš ieņēma mazliet bangas, psihodēlisku vielu. Viņš nekad agrāk to nebija lietojis, un viņš kļuva pilnīgi traks. Viņu atrada uz ielas pliku, viņu noķēra, un visu nakti viņš bija spiests pavadīt policijas iecirknī. Tas šo nabaga dvēseli tik ļoti traumēja, ka viņu pārņēma paranoja. Es viņu uzraudzīju 24 stundas dienaktī, jo viņa gadījums bija smagāks nekā parasti mēdz būt. Un kad gadījums ir smagāks, ir vieglāk novērot. Viņš sāka radīt pats savas fantāzijas mūrgus par to, ka valdība vērp sazvērstības plānus pret viņu. Viņš bija parasts universitātes pasniedzējs. Kāpēc gan valdībai vajadzētu par viņu interesēties? Tā ir daudz citu rūpju. Cilvēks ar vienkāršu sirdi, bet tagad Viņš radīja pats savu iedomu pasauli. Viņš ļāva iztēlē darboties, un jo vairāk viņš tai ļāvās, jo vairāk tā viņu pārņēma. Kurā visa pasaule ir pret viņu, visi viņu novēro un tikai meklē iespēju notvert un iemest cietumā. Viņš vairs negāja ārā no istabas. Pat tad, kad atgriezos es, viņš vispirms palūkojās pa logu, lai pārliecinātos, ka tas esmu es un neviens cits, kurš mēģinātu viņu nodot – Varbūt ieradusies policija vai vēl kāds cits ienaidnieks. Kad es ierados, pagāja vairākas minūtes, dažreiz pat pusstunda, līdz viņš atvēra durvis, lai gan viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka tas esmu es un neviens cits. Tad tas kļuva pārāk apgrūtinoši, jo arī es nevarēju gulēt un atpūsties. Visu nakti, visu dienu, pat ja tikai iepūta vējiņš no durvīm – vai radīja kādu niecīgu troksni, viņš lēca augšā un slēpās bufetē. Man bija jārīkojas. Aizgāju uz policijas iecirknu un pierunāju vīrus. Jūs to izdarījāt, tagad palīdziet man, jo viņš apgalvo, ka policijai ir kādi pierādījumi pret viņu. Lūdzu, atnāciet šovakar, atnesiet lietas dokumentus, neīstus, jo ne šīs, ne citas lietas pret viņu nav – Viņš nekad neko nav pastrādājis, izņemot šo vienu hangas lietošanas reizi. Jūs tad atnesiet neīstu lietas mapi, un lai uz tās būtu uzrakstīts viņa vārds, bet iekšā daudz papīri. Derēs jebkādi papīri, un iesitiet viņam stipri. Ir vajadzīgs šoks, citādi viņš netiks laukā no sava slēgtā loka, un viņš grimst arvien dziļāk un dziļāk sevī. Tāpēc iesitiet viņam stipri, neraizējieties, iesitiet stipri – un atnesiet važas, saslēdziet viņu važās, un tad es mēģināšu jūs pierunāt. Es viņa acu priekšā jūs uzpirkšu, lai sagādātu viņam gandarījumu, ka ar to brīdi lieta būs beigta, un viņa klātbūtnē jūs sadedzināsiet tos papīrus. Parodijas izrāde ir sarunāta, un tā iedarbojās. Viņš dabūja smagu sitienu, viņu piekāva pa īstam. Kad viņam sita, Viņš skatījās uz mani un teica, redzi nu, notiek kā es teicu, un neviens manī neklausījās. Šajā situācijā viņš izjūt arī dziļu gandarījumu par to, ka viņam beidzot izrādījusies taisnība. Kad policisti uzlika roku dzelžus, viņš man pameta ar aci sakot, paskaties, uz lietas mapes, tur ir mans vārds. Bet viņš dabūja šoku. Tad es uzpirku policistus. Papīri tika sadedzināti un lieta slēgta. Vēroju viņu nepārtraukti vienu mēnesi un sapratu, ka viņš vairs neatšķiras no parastiem cilvēkiem. Nav kvalitatīvas atšķirības, tikai kvantitatīvas, graduālas. Viņš varētu būt uz kāpņu augstākā pakāpiena. Tu varbūt esi tieši pa vidu, un kāds cits varētu būt pašā sākumā, bet atšķirība ir pakāpē, nevis kvalitātē. Visiem, kuriem ir prāts, ir tādā vai citādā ziņā traki prāts ir trakums, bet tu arī būt traks un to nezināt, jo visi citi ir tikpat lielā mērā traki. Jūs sadarat kopā, te nav nekādu problēmu.